Die mensen van Israël moenie feest vier en juig soos die ander volke nie, want hulle was ontrouw aan hulle God. Hulle het die afgod Baal gedien op al die doorsvloere. Hulle sal nie koring en olijfolie kry nie, en ook nie wijn nie. Hulle sal nie altyd woon in die land van die Heere nie. Die mensen van Ephraim zal teruggaan naar Egypte en hulle sal onrein koos eet in Assyrië. Daar sal hulle nie vir die Heere wijn kan offer nie. Die Heere sal nie hou van hulle offers nie. Die koos wat hulle eet, zal hulle onrein maak. Dit zal wees soos die koos wat mensen eet wanneer hulle rou oor iemand wat dood is. Dit is koos wat onrein is, en wat hulle nie in die tempel van die Heere mag bring nie. Hulle sal nie kan bij mekaar kom om die feest van die Heere te vier nie. Want hulle mense wat nog leven, zal in Egypte gaan woon. Hulle grafte zal in die stad Memphis wees, hulle mooi silvergoed sal tussen die bosies lee, en in hulle tente sal doorings groeien. Die Heere zal hulle straf, en dit zal gauw gebeur. Die mensen van Israël zal dit weet. Julle denkt die profeet is dom, julle denkt hij is mal wanneer die Heere vir hom wees wat zal gebeur. Maar hij is zo so, omdat julle so baie sonde doen en omdat julle allemaal sy vijanden is. God het die profeet gestuur, en die profeet moet die mensen van Ephraim oppas. Maar hulle wil die profeet van soos mensen mense voelvang. Hulle wil om aanval, ook in die tempel van zijn God. Hulle is baie slechte mensen, hulle is so sleg soos die mensen van die stad gebeur, lang gelede. Die Heere sal onthou wat hulle gedoen het, hy sal hulle straf oor hulle sondes. Die Heere het gesê, ik was blij oor die mensen van Israël, so blij soos oor drijven wat de mens in die woestijn kry, so blij soos oor die eerste vijand aan een jong vijandboom. Maar alle voorvaders het die skande afgod gaan dien by die stad Baal Peor, en hulle het net so stink en sleg geword soos die afgod. Alles zal verdwijnen waarop die mensen van Ephraim trots was. Dit zal wees soos wanneer een duif wegvlieg en niet terugkom nie. Die mensen van Ephraim zal niet meer kinders kry nie. En wanneer hulle probeer om die kinders wat hulle het, groot te maak, dan zal ek die kinders doodmaak. Daar zal niemand oorblij nie. Dit zal slecht gaan met hulle wanneer ek hulle los en weggaan. Die mensen van Ephraim was voor mij soos jong palmbome in goede grond, maar nu moet die mensen van Ephraim hulle kinders bring zodat so iemand hulle kan doodmaak. Die profeet Oosia het gebed en gesê, Heere, wat zal ik doen met die mensen van Israël? Dit is wat u moet doen, hulle vrouwen moet nie meer kinders kry nie. Die Heere het gesê, die mensen van Israël het bij die stad Galgal begin om zonde te doen. Ik het hulle daar die tijd begin ook omdat hulle verkeerd gedoen het. Ik zal hulle nou wegjaag uit mijn tempel, want ik wil niet meer lief wees vir hulle nie. Hulle ambtenare wil niet luister na my nie. Die mensen van Ephraim het geword soos veneerdstokke wat ziek is en wat niet drijven dra nie, hulle wortels is droog. Die mensen van Ephraim kry nie kinders nie, en as hulle miskien kinders kry, dan zal ik die kinders doodmaak. Die profeet Oosia het gesê, my God sê die mensen van Ephraim is niet meer sy volk nie want hulle het nie geluister na hom nie. Daarom moet hulle nou rondswerf tussen ander volke.